من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما yadda مكة saba haduwa وأنما wannan النور na نوسي تو أبوجا imma don tafsirin ƙur'ani daga ramadan zuwa ramadan imma kuma don karanta takardu na addinin musulunci daga lokaci zuwa lokaci yau ma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala mun dawo karatu wanda aka yi hutu bayan wucewa wata ramadana tafsiri a yau idan zan tuna kusan muna takwas ne ga zulqa'ada hijira shekara ta 1444 hijira ta fiyayyen halitta a sadiq al masduk sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina gabanin ramadan littafin da muka sauke ne silatul arham mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam shine wato sadar da zumunci ko kyautatawa zuwa ga 'yan uwa da aminai a cikin hasken ƙur'ani da sunna sannan gabanin shi mun yi karatu littafin birrul walidai mafhumun wa wa adabu a hakam wato kyautatawa mahaifa mahaifi da mahaifiya yau da ikon Allah littafi da za mu tashi a kai wanda yake shine sabon littafi bisa ga shawarwarin da kuka bayar an ba da shawarin akalla littafi ya kai guda goma sha uku da za a karanta wanda na ke ganin ya dace a daidai wannan gaba cikin shawarwarinku shine littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna wato garkuwan musulmi daga cikin zikirorin ƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabanin magana a kan littafi din na karantar da wannan littafi a masjidul qur'an da ke cikin garin bauchi a jihar bauchi balma shine littafi na farko idan zan tuna da muka fara ta'alim bayan gina masjidul qur'an da aka bude an yi karatun darasi ɗaiɗai guda goma sannan kuma an yi su ne a jere ina tuna ranar da aka kammala su washe gari Allah ya kaddara na samu da tafiya aikin Hajji saudiya ina tuna wannan kuma ana samun darussan bisa ga yadda in samu labari har a cikin youtube so wannan darasin mun yi shi shekara goma sha biyar yanzu kuma ka ga akwai bukatan a maimaita hikimar maimaitawa dalili na farko a wancan karo da aka karantar da littafin ya yi tasiri matuka da gaske ba wai a garin da aka karantar ba kusan a dukkan kasashen da ake magana da hausa babu irin wurar da mu samu sakonni na godiya akan yanzu aka fahimci muhimmancin addu'a ko ambaton Allah ba na biyu daga cikin fa'idan da littafin ya kawo da dama sun tabbatar da cewa dalilin fahimta littafin zuwa gane cewa ashe babu ma dalili kwata-kwata na zuwa wurin boka ko ɗan sihiri ko matsafi saboda mai saboda dukkan abin da ya dame ka kake neman kariya daga wurin Allah ko wani alheri da kake nema to akwai hanyoyi da musulunci ya tsara ne yadda ake neman taimakon Allah a samu ba sai ka je wajen mutumin da dalilin zuwa gabansa zai barar da imaninka ba ko kuma ya sa ka ta kwana arba'in kai asararta wannan bil hakika a lokacin ya sa mata da dama wasu sukan taso su zo har gidana wasu su turo wasiƙa wallahi sun zo ne godiya akan wannan littafin sun rike shi sun bi karatun da ake kuma wannan ya gamsar da su sun yi addu'a kuma Allah ya amsa me dalili saboda karancin karatu in suka je wajen boka ko dan sihiri ko matsafi ai baya ce musu shi boka ne inda ake musu damfara shine duk wani matsafi boka sai ya ce wai shi ma malam ne saboda mai saboda an san mutanen najeriya da son allah musamman iyaye mata so da aka shi bokan bai cewa ni boka ne ko ni dan sihiri ne ko ni matsafi ne sai ce ni malam ne kuma saboda iya damfara sai ya kawo wasu abubuwa da ke da alaka da allah dan ya nuna shi na allah ne ko ka gan shi da wani katon carbi mai 'ya'ya dubu saboda yana ga mai tara ma ya masa kaɗan ko kuma ka gan shi ya fara da wani bismillah ko isti'aza sai can kuma ya wuce gona da iri sai fara magana da aljanunsa a akwai na kada akwai a rijiya gaba dubu akwai mai mai shuga a mai rafa da wuta duk haka suke yi su kuma mata saboda karancin sanin addini yana da sauki in ka nuna kai na Allah ne ka yaudare su so da wannan hanyar sai aka yi ta yaudarar su wannan littafi idan muka karanta shi zai taimaka mana na farko wajen sanin kadaituwar Allah subhanahu wataala don dukkan addu'o'i da ke ciki kashi sama da kashi casa'in cikin ɗari za ka kai tsaye na karantar da kai kaɗaituwa na Allah na biyu idan kana addu'o'in kana bin ma'anarsu zai ƙara kyautata alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala na uku kuma za ka ga alaƙarka da Allah kusan kullum tana ƙara kyau ne in ka riƙe su saboda iya da wahala ka samu wata ibada daga cikin ibadu ko wurin da zaka shiga ko zaka fita kasuwa ne ko masallaci ne ko makabarta ne ko shiga gari ne ko fita gari ne ko shiga gida ne ko fita gida ne ko shiga bandaki ne ko fita bandaki ne ko gamuwa da abokin gaba ne ko abin da ya kama da haka ko murnar aure ne ko kuma murnar suna ne ko abin da ya kama da haka face ka samu addu'ar da sunna ta karantar da kai ake aikatawa idan ku ka biya sai ka bi kana aikata sai ga cikin taimakon Allah kullum alaƙarka da Allah tana ƙara kyau kana ƙara jin daɗin addinin musulunci gaba na gaba mai yiwa a ce kuma an ga wata kujera gefen malam kamar za a yi tafsiri to dalili kuma shine littafin hisnul muslim a wancan karo da na karantar da shi ana in an zo kan aya ta ƙur'ani ta addu'a ko kuma hadisi na addu'a na kan sa ɗaya daga cikin alaramomi a wancan karo wanda muka yi kasu da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na ne alaramma ibrahim umar gokaru yana bauchi shi ya ja bakin in zan tuna daga farko har ƙarshe a wannan karo ga ɗaya daga cikin alaramomi limamanmu na wannan masallaci gwani muhammad insha allahu zarami za mu yi wannan darasi tare da shi bismillah aramma na san aran ma ba koyayye ba ne daga cikin limamanmu a wannan masallaci sallar magariba ta yanzu ma shi ya yi ne shi ya mana limanci a cikin wannan sallah ta magariba da aka yi ta so wannan darasi kamar yadda aka yi wancan da aran ma to wannan ma da aran ma za a yi aran ma ko gwani muhammad zarami bayi da bukatan gabatarwa a nan iya daga cikin manya-manyan alarammominmu a najeriya mun saba karatu da gwani abdullahi abba zaria a wata ramadana shi ma ka bai da shafa na iya daga cikin manya-manyan alarammominmu a najeriya afirka gaba daya wannan karo din insha Allah za mu yi wannan littafi din tare da gwani muhammad zarami a masanin ƙur'ani ne makarancin ƙur'ani ne shekara goma sha uku da suka wuce ya yi musabakan ƙur'ani ya yi na ɗaya a idu sittin a najeriya ya wakilci najeriya a ƙasar saudi arabia ya yi na biyu a ƙur'ani a duk duniya ya je wata musabaka a dubai ya yi na biyu a duniya ya je sudan ya ƙara yin na biyu a duniya akwai libya ya je libya ma ya yi na biyu a duniya sha Allah ta'ala to a dai jan bakin hisnul muslim wannan kuma ya yi na ɗaya a duniya insha Allah ta'ala <laughs> Allah ta'ala ya samu wanye lafiya so in mun zo kan addu'a ko abin da ya kama da wannan insha Allah ta'ala malam zai ja mana in akwai mai littafin ya bashi dani na biyu kuma zuwa sati mai zuwa za mu yi kokari yawwa ga ga aran ma isa oke to ka fasa ba da kake ke <laughs> eh ustaz isa ka fasa ba da ga o da mun ba naka bane kai ma kai wannan kisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna wato hisnul muslim wannan kalma ne mudafun wa mudafun ilayhi mudafun wa mudafun ilayhi ma'ana shine garkuwan musulmi wato kaman wani protection kariya ne da idan ka rike littafin zai baka kariya daga tsafi kariya daga shirka kariya daga bokaye kariya daga mahassada kariya daga kafurai kariya daga munafukai kariya daga aljanu masu cutarwa dukkan abin da kake tsoro ka sani ko baka sani ba riko da wannan littafi da taimakon Allah Allah zai kare ka daga gare shi kuma abun sha'awa min azkaril kitabi was sunna daga cikin zikirori na ainihin qur'ani in an ce alkitab shine qur'ani kamar yadda yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja aya ta farko a cikin suratul kahfi don haka alkitab itlaqin sa a mafiya yawan lokaci idan aka kira abduhu a qur'ani iya nufin wato qur'ani ne sannan was sunna sunna kuma shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan babi sunna na iya zuwa da ma'anan hadisi ma uzifa ila nabi min qawlin aufil au taqrir dukkan abin da aka jingina zuwa ga fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na magana ko na aiki da ya tabbata ko abun da aka yi a gabansa ya approving silently wato bai kalubalanci abin ba ya shiga cikin wannan babi na sunna wanda ya wallafa wannan littafi shine mawallafin littafin da muka kammala gabanin ramadan na silatul arham mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam kuma shine mawallafin littafin da muka kammala gabanin wannan na birrul walidai mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam don haka a waɗannan takaddu guda biyu musamman littafin farko nayi magana mai tsawo akan tarihinsa sunansa Sheikh Ad-Doktor Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayh Allah ta'ala dauki rayuwarsa kamar da ne bayani a baya amma ba da dadewa ba kusan ina da yakinin duk wanda muke masallacin nan in banda maybe yara ko ɗaya ko biyu da ido na ya gani kusan an haifi kowa gabanin ya rasu so mun yi magana mai tsawo kai kuma ya shahara wajen yin rubutu na tsarkake zuciya daga cikin littattafansa da suka fi shi shine hisnul muslim hisnul muslim wallahu ta'ala a'lam amma malamai da dama har a saudiya sun tabbatar da babu wani littafi na ambaton Allah na zikiri da Allah ya sanya masa albarka a wannan zamani a duk duniya kamar kisnul muslim takaddun zikirori na ambaton Allah akwai sama da guda ɗari amma duk inda aka tambaye ka wani littafi ne na azkar sai ka ce hisnul muslim wannan alama ce na cewa babu kokonto Allah ta'ala ya albarkaci littafin alama na biyu kuma shine ana kyautata zaton cewa lalle yayi aikin don Allah ne saboda tasirin littafi ko wa'azi ko abin da ya kama da haka kaga ya gyara mutane ko an karbe shi hannu biyu kuma na lokaci mai tsawo alama ce na cewa mai yin wannan aikin akwai alamar don Allah ya yi shi abin da aka yi ba don Allah ba baya ɗorewa. lokaci kaɗan yake tashi kamar kumfa ko kamar gishirin andrew za ka gada shi hu sai kwanta amma alamar yin abu don Allah sai ka ga ya daɗe ana yinsa ana fa'idantuwa da shi mafhum tayyib don haka wannan littafi mawallafinsa shine sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayh ga wanda ke bukatan maimaicin tarihinsa mai tsawo don karin bata lokaci tunda mun riga mun yi ya duba darasin farko ko ya saurari darasin farko na darasin mu na birrul walidain darasin farko na yi magana a kan tarihinsa wurin aihuwarsa karatunsa da ma rubuce-rubucensa har a cikin na yi ishara zuwa ga wannan littafi da muke rike da shi a yau insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan littafi tsarin karantar da shi idan muka ci karo da kowace irin addu'a a ƙur'ani ne ko a hadisi aran ma zai biya ta na farko shi kaɗai muna sauraro in ya gama wannan sai kuma yi na biyu a hankali muna bibiyan karatun idan ya sai muna bi karantawa a bayansa sannan karo na uku kuma to sai in karanta na fassara so duk inda aka samu addu'a karatun farko a ramma shi kada zai yi kowa a cikinmu yana sauraro kuma iya bin abin da ake karantawa karatu na biyu sai mu maimaita bayan yana yi don ya zama a cikinmu wanda bai haddace wata addu'a ba a lokacin sai ya biya yana bibiya don ya haddace a karo da uku kuma sai a fassara don mu san hakikanin mai addu'ar ke karantarwa don na daga cikin muhimmancin ambaton Allah ba kawai mu ambaci Allah ba sai dai in muna ambaton Allah musamman abin da ambaton Allah ke fada kuma mu yi imani da shi mu yi aiki da shi wannan iya da matukar muhimmanci insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya kuma abin da nake roƙon mu da shi idan muna karantawa in mun koma gida mu rika karantar da iyalanmu kada da mace daya biyu uku hudu kada da yaya daya biyu uku a kannan ka ne a gida kai ba ka da kai ba magidanci bane sai ka tara ka rika karantar da su idan muka yi riko da wannan littafi irin addu'o'in da suka inganta a Qur'ani da Sunna insha Allah ta'ala za mu samu waraka daga cikin sama da kashi 99 cikin ɗari abin da ya dame mu insha Allah ta'ala so kula ga wannan mu yi ƙoƙari ya zama abin da muke karantawa mun ilmantar da iyalanmu su ma wanda ba su iya ba su iya in ka manta wani abu na tabbatar da ai midiya a lokaci da dama suka yi karatun live in ka koma shafin su a facebook za ka samu karatun ko da bayan an gama akwai shafi da ke ɗauke da suna na ga ɗalibai a nan wurin su shamun da makamantansu nasan suna handilan sukan yi ƙoƙari su saka layi. so ko da wani abu ya kubuce maka ko ka manta wannan zai taimaka da ikon Allah ka koma ka saurara ka ji karatun da aka yi ka kuma yi sharin tarayya da wasu waɗanda suke da bukata saboda duk wanda ya karantar da alkhairi ko ya nusar da wani zuwa ga aikin alkhairi iya samun ladan kaman shi ma ya aikata alkhairi ne kamar yadda ya tabbata a sunna Allah ta'ala ya ba mu ikon nusantar da mutane zuwa ga alkhairi muqaddima almuqaddima gabatarwa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله anan akan ce amma ba'at sai malam ya kara da sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wa man a bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera amma ba'at Inna alhamdulillah lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna yabonsa muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna roƙon gafararsa Allah subhanahu wata'ala wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunanmu duk dan adam da yake a duniya iya da alkhairi iya da sharri wani alkhairin shine 99 cikin 100 sharrin ɗaya ne cikin 100 wani kuma sharrin shine 99% din alkhairin ɗaya ne wani alherin sama bai kai ɗaya cikin 100 ba Allah ya sa mu cikin jama'ar da kullun kullum su yake karuwa kurakuran su da kasa wasu ke rabuwa raguwa <clears throat> sayyi'ati a'malina kuma muna neman tsarin ka Allah daga munanan ayyukanmu <clears throat> man yahdihillahu fala mudillala la wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiya la babu mai shiryar da shi wa ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la da cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammad lalle annabi muhammad abuduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne annabi muhammad menene bawa ne na Allah sai dai a cikin bayin Allah ya fi su daraja don shi annabi ne manzo ne kuma cikamakin annabawa ne bal a cikin dukkan manzanni ma ya fi su daraja amma an ka kira annabi da sunan bawa ba kai kuskure ba saboda ayat da abu alhamdulillahi an anzala ala hilkita ba. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kaga aya ta farko a kahfi da furqan dukkan sun tabbatar da cewa shi bawansa ne amma iya da daraja a kanmu shi annabi ne manzo ne cikamakin annabawa ne a manzannin iya cikin ulul azumi a dukkan annaba da manzanni ya fi kowa daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala mafhum tayyib sallallahu alaihi tsira ya tabbata a kansa wa'ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum da wanda ya bi bayansu bi ihsanin da kyautatawa ila din zuwa ga ranar tashin kiyama ranar da addini yake amfani wa sallama tasliman kasira sannan kuma aminci ya tabbata a kansa mai yawa amma a baya da haka a na farko bangaren karatun na farko ko mukaddima na farko ya fara da abin da ake cewa al haja na sha magana akan al haja wanda kullun da ita muke fara buɗe karatu a nan wurin ko a tafsiri ne ko a darasi wannan al haja ma'anarsa shine khutubar bukata wato khutuba ta neman biyan bukata ita ce khutuba ɗaya da ta tabbata a sunna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan a dukkan lokacin da zai khutuba da ita yake farawa ko khutubar juma'a ne ko khutubar idi ne ko gabatar da darasi ne yakan fara da karanta wannan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله ونلوغة سيكارا دا آيوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آيوي دا يكاراوا ayoyi hudu a wurare uku ayoyi hudu a wurare uku na farko wannan suratu ali imran aya ta nawa aya ta 102 sai ya karo aya ta biyu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان aya ta farko a? nisa'i sai kuma ya ƙara ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wannan kuma suratul ahzab ayoyi nawa 70 da na ɗaya, saba'in da kuma ɗaya. waɗannan ayoyi biyu kaga ayoyi guda hudu amma a wurare guda uku ali imran na farko aya ta 102 nisa'i aya ta farko sai suratul ahzab ayoyi guda biyu aya ta 70 da kuma aya ta 71 to sai karanta wannan waɗannan sune bangaren khutbatul haja wani lokaci ya kara amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah har zuwa ƙarshe ta tabbata a cikin hadisai da dama daga ci akwai riwaya na imam an-nasa'i rahmatullahi alai cikin sunanin nasa'i hadisi na 1576 1576 ciyafiyayyen halitta yakan fara da ita kai hatta daura aure da ita ake yi yu'allimuna al-khutbata fil haja kamar da hadisin ibn mas'ud ya kawo radiyallahu an hatta daura aure fiyayyen halitta yakan yi da khutbatul haja shi yasa dukkan wata khutba da zaka fara wa'azi da ita ko khutbar juma'a ko kuma khutbar aure ko yin wa'azi ko ta'alim idan kai ba za mu ce kayi sabon Allah ba amma abinda muke tunatar da kai duk duniya ko babu wanda take da inganci kaban wanda fiyayyen halitta yayi saboda me saboda fa in fa inna khairal hadi hadi muhammadin dukkan mafi alkhairin shari'a a duniya babu shari'a da ta shiryarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa dan koyi da shi mukan dage a kowane hali mu fara buɗe darasi da ita saboda mu samu ladan koyi da shi da kuma sanin amfanuwa da alkhairan da ke cikin kutubar wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba shi fiyayyen halitta ya sani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fahaza wannan muktasarun samari ne in an ce muktasar wani takaitaccen abu ne ikhtasartuhu wanda nayi summarizing dinsa min kitabi daga littafi na na azzikir wa du'a wal ilaj bir ruqa min al kitabi was sunna littafin sa ne na azzikir ambaton Allah wa du'a da ainihin addu'a wal ilaj da magani bir ruqa ta bangaren yin ruqiya daga cikin qur'ani da sunna asalin wannan littafin da ya fada mujalladi hudu ne asalinsa da ya yi shi sai ya ga littafin ya yi girma yanzu a ce mujalladi hudu ne ya haɗa mu da aiki cikin hikimarsa sai ya ɗauki wani ɓangare na mujalladai guda biyu waɗanda duk muhimman addu'o'in a ciki suka takaita sai ya yi talhisi ya yi tankaɗe da reraya sai mai da shi cikin wannan ɗan ƙaramin littafi a ido amma babban littafi a fa'ida babban littafi a mai a fa'ida don a cikin azkar ambaton Allah fa akwai ambaton Allah da ma wajibi ne in muka duba cikin al-mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya a mujalladi na 21 namba na 222 sun kawo addu'o'i da dama da ke bayyana akwai wurin da yin zikiri ma wajibi ne ga musulmi a cikin misali takbiratul ihram kabbaran harama Allahu akbar a sallah yin ta wajibi ne na biyu mutum ya maka sallama ka amsa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi barakatuhu wannan wajibi ne kuma ambaton Allah ne fita a sallah ko kai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko assalamu alaikum fita a sallah kai addu'an wajibi ne kuma zikiri ne ambaton Allah ne kaga wannan ke bayyana mana a cikin ambaton Allah ma akwai wanda ke zama wajibi baya ga haka karatun Qur'ani menene wajibi ne to karatun Qur'ani ma ambaton Allah ne a ciki suka ce karanta Qur'ani wajibi ne hatta suratul Fatiha min alqur'an quran wa qira'atuha menene wajib ne akan dukkan musulmi a cikin sallah shi sa hatta qur'anin kansa gaba ɗaya Allah ya kira shi da sunan zikiri da ya yace inna na zanna zikira wa inna lahu lahafizun wannan zai zama cikin suratul hijir aya ta tara kenan Allah yace lalle mu muka saukar da azzikir shine alqur'ani kaga sai Allah ya kira ƙur'ani da ambaton Allah hatta shi karanta ƙur'anin zikiri ne kuma Allah yace lalle mu din nan masu kara qur'anin ne shi sa kara qur'ani aiki ne na Allah shi sa cikin hikimarsa sai wa bayi da dama baiwa da haddace qur'ani ga gwani Muhammad zarami ga Ustaz Isa ga aramomi da dama suna kewaye da mu anan neman araman Fatiha ne <laughs> ni nace muku na Fatiha insha Allah bara uwan nuhu ne ba abun sai dai muna tare da masu abun ga sunan da yawa kula ga wannan shi kansa ƙur'ani da Allah ya ce zai kare sai wasu bayi baiwa da shi yau ko ba ƙur'anin nan za su karanta shi a ko'ina kuma in kai kuskure za su tada kai kuma babu ƙur'anin a hannunsu sannan in su suke karanta suka yi kuskura duk wanda ya haddace ƙur'ani hadda mai kyau idan yana tilawa ya kuskure ko ba ku gyara masa ba jikinsa na gaya masa shi sai ji babu nutsuwa ya ce kai wurin nan dai akwai abin da ba daidai ba ne shi jikinsa sai ya gaya masa haka ne aran ma <laughs> in dai kai tuntuɓe ko ba a ta da kai ba in dai zuciyarka na bi za ka gane abin nan akwai dai wani abu kana jira ko a ta da kai yana cikin mu'ujiza ta ƙur'ani duk duniya ga yamon littafin da ya kai ƙur'ani girma da yake da sauƙin tilawa irin ƙur'ani kuma aka yi baiwa da haddace shi irin ƙur'ani babu shi phd thesis za ka yi ka yi phd ka zama dokta ko a karatu abinda ka rubuta nan ba za ka yi haddace shi ba mafi yawa ba su yadda ke phd kuma in ka ajiye bayan shekara da an ɗauki wani sentence a ciki aka yi kwatin bai yiwa ma sabon da ka rubuta shi ba wani abu ne kuma wanda ba kuskure ba shi kurani ba kuskure amma cikin sun ana yi samun kuskure mai yiwa ma literature review din a awwali da ne gaba daya kawai aiki kake ko a political science ko sociology ko philosophy kai ta kwatin wasu abubuwa na asatirul awwalina amma duk da haka ba za ka haddace shi ba amma qur'ani maganar Allah ne sai a haddace shi mafhum tayyib don haka qur'ani ambaton Allah ne kuma zikiri ne yace ikhtasartu fihi qismal azkar sai nayi kokarin summarizing a cikin wancan mujalladi hudu sai nayi talhisi kaɗe da rereya na rage wasu al'amura sai in taƙaita a kan me sai na taƙaita a kan zikirori waɗanda suka fito a cikin volume 1 da volume 2 mujalladin farko da mujalladi na biyu na azzikir wa du'a wal ilaj bin ruqa min alkitabi wa sunna waɗannan volumes guda biyu wani tu a ciki yayi ɗauko duk waɗannan ababe duk da dai bai faɗa anan ba amma a cikin su ne yace li yakuna khafifal fil asfar don ya zama iya da saukin ɗauka a lokacin tafiye-tafiye shi hisnul muslim daɗinsa a aljihu ma sai ka shi a cikin aljihunka kana mota ne kana kan keke ne kana mashin ne kana jirgin sama ne a ƙauye kake ka hau jakinka zuwa gona yana cikin aljihunka in ma baka gama haddacewa ba kana da ikon ka ɗauke shi ka duba shi ka karanta lokacin da za ka yi addu'arka ka haddace shi ne daɗin ɗaukansa abun da ma baka haddace ba za ka ɗauka ka karanta a lokacin wanda bai da hadda wani zai azkar na yamma ko kuma azkar na bacci ko azkar na safiya zai dauki littafin ya bi su daya bayan daya yana karantawa daɗin ta yanzu akwai shi ma online in ka shiga cikin app stores din nan akwai shi da dama sai dai ka yi download sai ga shi akan screen din icon din kawai sai dai ka taba ka bude ka karanta duka menene duka Allah ya kawo mana al'amarin da sauki dan ya zama yace mai saukin dauka a lokacin asfar jam'i ne na as-safar mafhum yace wa qad ikhtasartu ala matn adh-dhikr nayi kokarin takaituwa a littafin akan iya matanin ambaton Allah din in ka dauki hadisi mai yiwa kace yana da iya zango uku zango na farko shine isnadi zango na biyu shine asalin matanin zango na uku kuma inda kai intikalinsa daga cin alkutub na hadisi alkutub al-ahadisi mafhum alkutub al-ahadis so wadannan su ne zango na uku zango na farko shine isnadi haddathani fulan an fulanin an fulanin an fulan wannan sunansa isnadi shine silsilatul rijal alwasila ila sanad ila almatan wato silsila wato chain sarkar maza wane ya gaya wane wane ya ji daga wane wane ya ji wannan sai a ce isnadis wannan zan sarkar tana saduwa zuwa ga matani matani kuma shine gadon bayan hadisi din sai gaba na karshe na uku shine kuma wanda ya rawaito hadisi din ko a ce rawahul bukhari rahimahullah ko muslim rahmatullahi alai ko imamun nasa'i ko imamu abu da ko imamu malik suna da dama wanda suka ruwaito hadisai din ko suka yi dawwana a cikin takaddunsu to sai ce na takaita a nan zuwa ga iya masanul hadith shi na na tsakiyar ya cire haddasa ne fulan ko an fulan ko akbara ne fulan sai kawo iya addu'ar sannan kuma a ƙasa sai kawo ɗaya ko biyu daga cikin malaman da suka rubuta hadisin ko suka ruwaito a cikin takardunsu don me don littafin ka da ya girma shi sa ya ce wa qad tasartu ala matanin zikir na takaita akan matanin zikiri din waktafaitu fi takharijihi kuma na tsaya na wadatu wajen sa wato fito da hadisin bi zikirin masdarin sai fito da littafi daya au masdarain ko littafi biyu wato kamar in ce bukhari wa muslim shine guda biyu in ce rawahu abu daud na tsaya akai ya zama guda daya mimma wujida fil asl daga cikin takaddun da aka same shi tun daga asali sai in takaita akan guda daya wa man arada ma'arifatar sahabi duk wanda yake son ya san wane ne sahabin da ya ruwaito hadisin au ziyadatan fi fi takhrij ko yake bukatan ya samu ƙarin ilimi akan takhrijin hadisi dan. fa alaihi bir ila al asl to ina masa wasiya da ya koma imma asalin uwan littafin a bukhari al-jami as-sahih al-musnad ko sahih muslim ko kuma littafin sannan da ya rubuta shine na azzikir wa du'a sannan wal ilaj bi ruqa min alkitabi was sunna sai ka koma asalin littafin nawa a san na fitar da su gaba ɗaya komai in detail ban takaita ba mafhum tayyib don haka ya fito da su gaba ɗaya a cikin wannan littafi don haka gaba ɗaya littafi din al-azkar iya karantar da mu ambaton Allah ne subhanahu wata'ala kawai yayi ake ambaton Allah waɗanne, addu'o'i suka tabbata a Qur'ani da zamu yi wanne za mu yi a cikin hadisi ya ishe mu hujja kamar da muka fada qur'ani kansu azzikir ne saboda inna nahnu nazzalna adh zikira wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da wannan abun ambaton Allah kuma mu muka yi alƙawarin za mu kare shi Mafu tayyib gabanin mu ci gaba sau nawa kalman azzikir ta zo daga a ƙur'ani dukkan kalmar imma a matsayin fi'ili wa zukur rabbaka min babil misal ko a matsayin ismi inna na hadna zallar zikira gaba daya bil majmu' a magana mafi inganci kalma ta azzikir ta zo a qur'ani sau 268 268 a matsayin a wannan adadi a matsayin ismi wato noun kamar a wurin malaman turanci ko a matsayin noun ko ismi ta zo sau 114 yawan adadin surorin ƙur'ani 114 yawan adadin surorin ƙur'ani ta zo a matsayin fi'ili in ma fi'ilul amr wa in ma fi'ili mudari'i ko abin da ya kama da haka sau ɗari da nama 154 to kaga 154 aka hada da 114 nawa zai baka zai baka 268 so da aka wannan kalma ta zo sau 268 don Allah ko a kundin tsarin mulkin ka aka yi umarni aka ambaci wani abu 268 times ai al'amarin muhimmansa ya kai iyaka to wannan kundi kenan na rayuwa a duniya wannan fa littafi ne magana ce ta Allah subhanahu wata'ala da a duk duniya ba littafin da ya kai Qur'ani daraja na ɗaya nan na biyu a yanzu a bayan duk takardun ma da Allah ya saukar duk alkutubu samawiyya ba littafin da ya kai ƙor'ani daga ƙur'ani tukuna sai a taura sannan sai linjila haka daraja su take sannan kuma littafi ne da babu kuskure a cikinsa dukkan effort na ɗan adam duk yadda yake da kyakkyawar zuciya da kyakkyawar manufa da nufin alkhairi yana iya yin kuskure amma maganar Allah babu kuskure a cikinta don Allah ta'ala ya kare magana daga kuskure a cikin wannan Allah ya kira kalmar zikiri sau 268 ai maganar babba ce magana ce babba Allah ta'ala ya kira wannan adadi da mafu kuma baya ga haka ma gabanin mu ce gaba ya kira wannan adadin sannan dan ya bayyana mana muhimmancin zikiri a wani wuri sai Allah ta'ala ya bayyana cewa waɗanda suke zikiri ingantaccen zikiri bayan Allah ne na kware kamar da za mu samu ayoyi da dama a littafin nan sai kuma ya bayyana waɗanda ba su yin zikirin nan ko kuma ɗan kaɗan suke yin sa ambatan Allah ɗin bisa ga yadda ƙur'ani da sunna suka karantar Allah ya ce wannan munafukai ne innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula wannan zai zama cikin suratul nisa aya nawa aya nawa zai zama aya ta 142 in ka kara ta gaba zama ta 143 mafhum tayyib don haka muhallu shahir Allah ta'ala yake cewa innal munafiqina lalle munafikai suna yaudaran Allah Allah yana saka musu da irin aikin su in sun tsaya zuwa ga sallah ba su ambaton Allah sai dan kadan amma sai ce muzabzabina baina zalika la ulaha ula muhallu shahid wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambaton Allah sai dan kadan kaga ambaton Allah kadan ma siffa ce ta munafikai to ya ga wanda baya ambaton Allah gaba daya bai karanta qur'ani bai yin azkar na yammaci yadda sunna ta karantar bai yin azkar na safiya yadda sunna ta karantar bai yin azkar lokacin bacci yadda sunna ta karantar bai yin azkar na shiga ban daki ko fita bai yin azkar na shiga kasuwa bai ambaton Allah a duk al'amuransa to idan ne yi dan kadan ya zama munafiki yayi ga wanda baya yi sai mu tambayi kanmu shi wanda baya yi me sunansa hmm? eh to ai an ce munafiki na anan sannan nabi ba mu kira sunansa ba ko mun kira sunan wani <laughs> ai ba babin takfir bane bare ka ce kaza akwai mawani wala yatimmu hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi wannan tabbataccen abu ne daga cikin mawani akwai aljahl akwai al akwai alkhata akwai shubha mai karfi da aka ba mutun shi haka ya fahimta kuma dan Allah yake yi to wannan duka na daga cikin mawane kamar yadda malamai suka rubuta a cikin takardu wallahu ta'ala alam malam yace wa llaha ina roƙon Allah bi asma'ihil husna da sunayensa masu tsananin kyau din nan sunayen Allah masu kyau matuka da gaske sunayen Allah gangariya ne Allah bai da suna da ba mai kyau ba shi ha za ga duk sunayen Allah za ga positive ne al'amura suke faɗa na alkhairi Allah ta'ala a sunayensa babu wanda ke indiketin wani abu mai muni kaga dai Allah ya shar'anta wasu ababe waɗanda za ka ga kaman ababe ne da ke da punishment amma sai ka ga zai wahala ga sunan Allah an cire a cikin wannan Allah bai kira kansa da alqatil ba mafhum tayyib sai dai ga kira sunansa assalam almu'min in iya san nuna pawan sai ce almuhaimin ko alqahar mafhum irin waɗannan kalmomi na alkahar duka suna nuna ƙarfi ne da buwaya ta Allah subhanahu wataala zaka duk sunayen Allah suna ishara zuwa ga alheri ne da yake bayarwa kuma ake samu a wurinsa duk da ya shar'anta yaƙi ba inda ya ce shi ne yaƙi ne bayyar wasu wasifatihi da kuma siffofinsa al'ula wanda suke maɗaukaka siffofi na Allah subhanahu wata'ala dukkaninsu madaukaka ne Ayyaji Alahu ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi din khalisan ya zama da ikhlasi yi. liwajihi alkarim saboda neman yaddarsa wacce take mai girma subhanahu wata'ala fa abudillaha mukhlishan din ala lillahi dinul khalis zai zama cikin suratul zumar ko bangaren aya ta biyu da kuma aya ta uku so da haka dukkan addini da zamu yi Allah yake so mu yi shine sai mun yi da ikhlasi ma'anan ikhlasi shine yin aiki don Allah baka nufin kowa a cikin bautar Allah Allah kake nufi in za ka yi alheri Allah kake yi don shi ba kawai don a ka ba ana so mu yi aikin alheri don Allah ne mafhum tayyib sannan malam sai kara addu'o'i kaman guda biyar a wannan shafi yace na farko wa ayyan fa'ali bihi fi hayatihi ina roƙon Allah ya amfanar da ni da wannan littafi a rayuwata tun a rayuwata ta duniya na amfana da shi wannan littafi da na biyu wa ba'a da mamaci bayan na koma ga Allah a duniya Allah ya amfanar da ni da littafin saboda littafin sadakatun jariya ne ai yanzu ba gashi muna karanta ba kaga alama ce da ke nuna Allah ya karbi addu'arsa tunda ya koma ga Allah yana cikin ƙasa amma yanzu mun zo muna karanta littafi din kuma shi ya wallafa littafin da alkalaminsa kaga kenan shine amfanarwa bayan rayuwarsa na farko a rayuwarsa na biyu bayan rayuwarsa na uku wa ayyan fa'a bihi man qara'ahu kuma duk wanda ya karanta littafi din ina roƙon Allah ya amfanar da shi da abin da ya karanta duk wanda ya karanta wannan littafin ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da shi da littafi din ya sa littafin ya zama mai amfani gare shi wanda ya karanta da yanzu ni da kai mun shiga ciki muna karantawa a ran ma ya shiga ciki duk wani musulmin da ya taba karanta shi ko yake karanta shi yanzu ko yake niyan karanta gaba insha Allah ta'ala ya shiga ko kuma zai shiga cikin wannan din wanda ya addu'a Allah ya amfana na hudu au tabahu ko kuma wanda ya dauki nauyin buga littafi din in ma yana da printing press aka je aka buga ko kuma ya ba da kuɗi ya ce a buga littafin nan kwafi guda dubu ɗaya ko ɗari ɗaya ko miliyan ɗaya ko abin da ya kama da haka a raba fi sabilin lahi shi ma da ikon Allah ya shiga ciki sai na biyar auka da sababan fi na shirhi ko kuma duk wanda ya zama sanadin watsuwan wannan littafin ko ilimin littafin ta bangaren da ko yayi recommending ya bada shawari ga inda ake buga takardu da Allah ku buga wannan ana sayan sa iya da amfani ko kuma aka yi darasin online ko a cd ko a youtube sai ya shayarin da wasu duka ya shiga mai ya shiga cikin watsa shi shi ne auna shi so kai ma ka shiga wannan addu'ar tasa Inna innahu subhanahu lalle shi Allah tsarki ya tabbata gare shi waliyu zalika majibincin wannan ne wal qadiru alaihi kuma Allah mai iko ne akan wannan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad tsira da aminci su tabbata akan annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi da kuma iyalan gidansa gaba ɗaya sun shiga cikin matansa da 'ya'yansa wa ashabihi da kuma sahabbansa wanda sun fi mutum dubu ɗari kamar yadda ibn hajar al-askalani rahmatullahi alaihi ya kawo wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi bayansu bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ga ranar tashin kiyama al-mu'allif mai wallafa littafin nan yayi concluding dinsa na gama rubutawa ya kammala ya ce a watan safar shekara ta 1409 bayan hijira yau kenan sai ka ci shekara 35 da rubuta littafin 35 years to na san dai da yawa kuma 35 years ina akwai wanda ba sa bayan kasa sai dai me wadakila suna cikin mahaifa Allah bai kaddara sun fito ba wasu lokacin ba sa ma wannan zangon watakila suna can zangon har a ta'adar insani hinin minar da hari lamya kun shai'ar mazkura ba a ma cewa da juna biyu wanda suke kasa da shekara 35 su nuna kansa nan babbar magana akwai su fada dama ikon Allah <laughs> akalla dai a da sake daga hannun wasu ne suna ɓoyewa duk wanda yake kasa 35 na ganshi kai kai ka wuce ko eh, maybe a nan da za a samu kamar mutum hamsin kai ustaz Muhammad ya kai ba kai satin da biyar ba amma ka haɗe kana mun dodori do kai ma ustaz ba kai ba amma nan lalle kun yau yaudare ne da yawa haɗa kai ustaz la ilaha illallah kai ma fafa dole ne <laughs> a rasa kaga wannan dattijan mai bai kasa tun da biyar ba ikon Allah a'a ustaz hada kai ikon Allah a'a to da ashe dai mun zama da tawa in haka ne Allah ya samu wanye lafiya malam yace fadlul zikir falalan zikiri a ran makan da yace wannan abu ne kada ya garan barka ka ja ayan nan qala Allah ta'ala Allah yace na'am qala Allah ta'ala na'am bai kawo ba sai a yi a yi a yi basmala sai a karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم khaira <clears throat> aran ya karanta mana ayoyi guda hudu da malaka a wannan littafi fadlul zikr bayani akan falalan ambaton Allah wanda ya tabbata a cikin Qur'ani da Sunna na farko qala Allah ta'ala Allah yace fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku washkuruli ku gode mini wala takfurun kar ku kafirce mini kaga nan falala ne na zikiri a cikin sosul bakara aya ta ɗari da da hamsin biyu. Allah ya ce ku ambacen zan ambace ku don Allah akwai daraja da a duniya ta kai Allah ya ambace ka da alheri <laughs> yanzu ko a yanzu kana zaune a nan wurin a ce khadimul haramai shine shugaba a Saudi Arabia khadimul haramai Koftodiyar na masallacin Makka da Madina sarki salman bin abdulaziz safirahullahu ta'ala kawai a ce yau ya yi speech ya kira sunanka yace kana najeriya a abuja kake zauna allah ya maka albarka don allah daraja ta kai daraja ko ba ta kai ba wannan fasarki ne na kasar da ke kula da masallacin makka da madina ya kira sunanka allah ne kadai ya san murnar da za a maka a duniya shi da kansa yana jawabi ya kira sunanka to fa a nan babin hau ba fa kiran ɗan adam ba a duniya Allah da kansa zai ambace ka in ka ambace shi to a gaya maka zai ambace ka a cikin mala na mala'iku sai mala'iku sun taru a wurin Allah subhanahu wata'ala sai ambace ka da alkhairi ya ce bawa da wane ina son sa kuma ku so shi dalilin wannan sai duk mala'ikun Allah su ƙaunace ka in suka kaunace ka sai su sa kaunar ka a zukatan bayan Allah a bayan kafa a duniya da Allah akwai ni'imar da ta kai wannan babu ita shi sa to ashe kenan falala ne na ambaton Allah in kana ambaton Allah a yadda Qur'ani da Sunna suka karantar to a maka bushara a maka bushara da cewa Allah zai ambace ka kamar yadda za zuwa ce albishirinka sai ka ce goro ni dai ban cika cin goro ba ni sai dai ka ce mun zuma to ita zuma ina sha in aran ma yana cin goro shi sai ka bashi goro amma ni dai zuma to ita ina sha sosai kuwa so da haka in ka ce mun zuma sai in ce to in ka ambaci Allah to Allah zai ambace ka a cikin mala'iku kuma zai sa su kaunace ka kuma ya sa bayin Allah na kware su ba su kaunace ka da haka fazkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku ku gode mini kar ku kafirce mini ma'anan godiya shine gode wa Allah ta bangaren aiki shi alhamdu godiya da baki a shukur kuma godiya da aiki sai kuma ce ya ayu halladina amanu dhkurullaha zikiran kasira ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambatansa da yawa wannan zai zama suratul ahzab aya ta 41 ya ku masu imani ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani kamar da ibn mas'udin yake fada radiyallahu an Allah bai kiran masu imani da wannan suna sai dai in dalilin zai ba su wani aiki mai muhimmanci in ma ya umurce su in ma ya hana su a wani wuri kuma ya duka biyu ya yi umarnin ya hana su ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha ya ku wanda kuka yi imani ku yi ta ambaton Allah zikiran ambato kasira mai yawa in mun zo ambaton mu kiyaye mu yi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya karantar da mu ake ambaton Allah a wani wuri zai ce a yi sau uku wani wuri zai ce a yi sau bakwai wani wuri zai ce a yi casa'in da tara, wani wuri zai ce a yi sau ɗari, wani wuri zai ce babu iyaka so sai mu tsaya inda yace ba iyaka sai kai ta irin tasbihin subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga bai zo da iyaka ba kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani ala mizan wa habibatani inda arrahman min babil misal zamu karanta shi a cikin tafin nan insha Allah kaga anan babu iyaka akwai inda zai bada adadi ku yi kafa kaza wani wuri kafa ɗaya za a ce kai wani wuri za a ce kafa uku kaman kulhuwa falaki nasi safiya da yammaci da lokacin bacci kafa uku uku ne amma kuma sigad na sabawa a wani lokaci sai ka yi ukun nan ka yi ukun nan ka yi ukun nan in ka zo kwanciya kuma ka yi kulhuwa falaki nasu ɗaya ka tofa ka shafa ka ƙara kulhuwa falaki nasu ka tofa ka shafa ka ƙara kulhuwa falaki nasu ka tofa ka shafa kaga anan an tofa an shafa a kwanciya amma da safiya bai yi ba to idan muka zo sai mu yi irin yadda ya yi inda aka bar shi a buɗe kuma sai mai ta ambaton Allah akwai wanda zaka yi sai subhanallah walhamdulillah astaghfirullah la haula la quwwata illa billah wannan ba su zo da iyaka ba duk tayin da kake zaune ka ji da ka zauna baka komai sai kai ta ambaton Allah in muka duba magabatan mu na kwarai tun daga zamanin su Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ana samu suna ambaton Allah ta'ala a kusan kowane lokaci da su zauna suna tadi in ka duba rayuwar Sheikh bin Bas rahimahullah akwai babban darasi na ambaton Allah a rayuwarsa idan fa yana darasi ya zauna haka in ana karanta mata tambaya ko wani mutum ya tambaya gabanin ya kammala tambaya zaka ji bakin suna subhanallah astaghfirullah yana kammala tambaya zai amsa in ya kammala ya ce wallahu ala kuma sai ya ci gaba da astaghfirullah subhanallah kawai aikin kenan bayan rasuwarsa Sheikh Duwaish yayi wata khutba yake cewa wallahi kana shaykhuna ya zakurullaha bai na kulli lukumatai ya ce mun taba tafiya da shi wallahi abinci yake ce in ya sa loma ɗaya a baki gabanin ya karo ta biyu tsakani sai na jayi tasbihi ga Allah hatta a cin abinci baya gama cin loma wai ya tsaya zai ɗauki ya sa a baki yana shiru gabanin abin ya shiga bakinsa sai ya ambatan Allah saboda me saboda ba su bukatan harshen su ya bushe daga ambaton Allah suna so su ji shi kawai ratsuban ne bi zikirillah kullun ya zama iya danyaye da ambaton Allah subhanahu wata'ala sai kuma wadh-dhakirin Allah kaseeran wa'ajiran a a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima suratul ahzab aya ta 35 kenan wannan sifofi ne guda goma Allah ta'ala ya kira na muminai maza da muminai mata da siffa ta goma shine wadh-dhakirin Allah kaseeran والذاكرات كبيرة تاردني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشئين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا sai ya ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima waɗannan sifofi goma maza goma mata Allah ya musu tanadin gafara da kuma lada wanda yake mai girma a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin gafara da lada wanda yake mai girma mafhum tayyib don haka wannan shi ne tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya ya musu Allah ta'ala ya samu a cike kaga Allah ya da abu biyu a a'adallahu lahum maghfiratan gafara daya na biyu kuma sai kira gafarar bin nakira zuwanta indefinite Allah ne kada ya san girman gafara da kuma yace wa ajiran da lada wanda yake aziman mai girma nan ma bin nakira ashe ladan masu ambaton Allah da kuma sauran ibadu Allah ne kadai ya san girman ladan nasu sai kuma yace ce rabbaka ka ka ambaci mahaliccinka fi nafsika a ranka tadarruan kana mai kankan da kai mai kaskantar da kai da humility iyakan kaskantar da kai in kana ambaton Allah kar ka rike kana jin wai kai wane ne a'a ka rike a matsayin kai fa bawa ne na Allah yana da ikon yin abun da ya ga dama da kai kai gajiyayye ne ba ka da ƙarfi sai abin da Allah ya baka ba ka da dabara sai ga Allah da haka ake ambaton Allah ba ka riƙa yi kada ji wai kai kai ne ba in kai ɗin kai ne to kai ɗin kai wane ne <laughs> shi ne tazarru'an wa khifatan da kuma khifa khifa shi ne tsoro shi ya sa rayuwar mumini bainar raja wal khawf ne ana sa rayuwar ta zama tsakanin akwai hope akwai tsoro in ka tuna aljanna sai ka ce insha Allah za mu shiga in ka duba sifofin yan wuta sai ka ce kai a wuri kaza fa kana kuskure kai karfa aje a shiga wutan nan to haka ake son rayuwa. in ka ce kawai kullun raja ne hope ne kawai kai kullun buri ne to sai ka manta ma akwai wuta a lahira in kuma kullun tsoron ne sai mantar da kai akwai aljanna amma rayuwarka a duniya so ka tuna akwai gafara akwai rahama akwai azaba akwai jinkai sannan ka tuna kuma akwai wuta akwai aljanna kullum haka ake in kana aikin alheri kana tana aljanna in za ka yi sabon Allah kana tana akwai wuta sai ka ja da baya wa jihar min alqawl da kuma rashin bayyana magana a ambaton Allah ambaton Allah ana bayyana shi ne a inda nasu ya tabbatar da a bayyana shi kamar da mu ka a cikin littafin akwai wurare da dama da ana bayyanawa takbiratul ihram an bayyana karatun qur'ani a bayyane duka ambaton Allah ne a bayyane mafiya yawa waɗanda shari'a bata faɗa ba na bayyanawa ana ɓoyewa sai dai ɓoye abu kuma bai hana a gabakinka na motsi muna akwai bambanci fa tsakanin tunani da kuma karatun sirri yanzu idan na haka na ce subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim me nayi bayyanawa idan na haka fa in na haka to saurara wannan shine ɓoyewa sirrantawa idan ne haka fa ba ba bane tunani sunansa na tuna subhanallahi wa bihamdihi lalata wai sai mutum wai da katun fatiha a salasai sai ga bakin haka dum Allah ba ka rafin sirri ba ne tunawa kai kana tuna fatiha ne in a bayyana ne alhamdulillahi rabbil alamin a ɓoye tunani cikin na tunan. so sunansa tunani wannan bakin a haka dum tunani ne karka ce ka ɓoye karatu ka tuna karatu ne in kana ɓoye abu a ka'ida bakinka na iya motsi amma idan ne haka harufan nan suna da makhari sai da suka fita akwai makharijin huruf sai da suka fita <laughs> sai ka fada kowane harafi akwai makharij inda haka yana fida fiyayyen halta yana karatu a ɓoye sallah sahabbai suka ce muna gane karatunsa bittirabi shi karatun sirri yake a zahar amma da motsin gemunsa muna iya gane me yake karanta saboda yadda gemun ke juyawa sai ka riski surar da yake kuma ya ɓoye karatu amma in dai haka don Allah wa ya ji mai na faɗa wa zai iya gane ba? wannan ko gwani bai isa ba ko za ka gane adama kalle ni mai <laughs> to kai usa isa kai ne mai kogarin kawo ayin ko to kalli me na karanta asiri za ka tanka ka ji danta kife <laughs> cewa ne alif lamim to kaga aramu ba su gane ba tamazin asiri na yi na ce. alhamdulillah rabbi lalim to wannan shine sirri shine sirri amma wannan tunani da Allah mu gane bambancin karka je kana katun qur'ani kai haka wai in kana tuna fatiha ne kuma ƙur'ani cewa sunna a yi karatun a sirri ba a tuna ba Mafu tsayi don haka bil da safiya Wadunal dunal jihari ba tare da bayyana ba bil guduwi kamar da safiya wal asal da maraice wala takun minal ghafilina kuma karka zama daga cikin mutane da suke gafalallu wanda ba sa ambaton Allah wannan cikin suratul a'raf ka iya cewa aya ta biyu daga ƙarshe ko kuma aya ta 205 innal ladina inda rabbika ko ita ce ta ƙarshe وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في ايام هلتا تيرا دا امينتي سبتا غريش ina ga yi awa guda go eh na'am hada minti uku to sai mu tashi akan waqalan nabi insha Allah za mu tashi akan hadisin Allah ya kai mu darasi na gaba Allah ya amfana da mu da wannan tafi mai albarka Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ya ji da malamanmu Allah ya gafarta musu zuriyarmu Allah ya jin kai zuwa gare ta muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. wa rahmatullahi wa